ndabaramukije amahoro mwebwe mwese muteze abiri hadiyo isanganiro kaze muri makuru yo kumusase musase wo kuri uyu wa gatatu igenekerezo rya mirongo ibiri mukakaro kakaro akaba agizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira sentare nkuru yakayanzaraye ihanye umupolisi yagirizwa kwicira mu gasho umutama w'imyaka mirongo itandatu n'itanu hari ku munsi wa gatandatu mu gasho ka gatara iki muri iyo ntara ya kayanza murabyumva mu ntango z'ano makuru muri aya makuru kandi turagaruka ku byo tuma uburundi buhangana n'ike na gitoro haribandanya kwibonekeza muri ibyo hariho nko gushyiraho kigega ntegabizoza cy'ibitoro no gucisha ibyo bitoro mu muhora wo mu mazi y'ikiyaga tanganyika biri mu matohoza umugwi w'abamenyeshamakuru bagize ku bijyanye n'ibyo guca n'ayandi y'imvugo iremesha nayo ituyagira ku mvugo z'agateterezo nayo y'indero ikajya kutuyagira ku kwigisha indimi mu mashuri sangwa ikaze muri ano makuru ahagarariwe mu buhinga bw'ibyuma na neri kwihangana tugiye kubaramutse aya makuru tuyahere mu gisata cy'ubutungane umunyororo wo gufungwa ubuzima bwiwe bwose nico gihano sentare nkuru ya Kayanza yarayihanishije mu rubanza rw'ikibiriraho nta kimazire Onidas umupolisi yagirizwe icaha cyo kwica yabiteguye umutama w'imyaka mirongo itandatu n'itanu yagandaguriwe mu ibohero rya komine Gatara ku munsi wa gatandatu w'indwi heze mu gihe bari bapfunganywe ni nkuru ya Patrick Nsengiyumva Muri urwo rubanza rw'ikibiriraho rwo ku Muhingamo kuri uyu wa kabiri umushikizamanza wa Repubulika mu Kayanza yari yitwariye abapolisi batatu aribo Kaporali Nibaruta Egide, Ajuda Majoro Banyezako Jean Baptiste hamwe na Ajuda Majoro Ntakimazi Leonidas. Nibaruta Egide akaba yagirijwe n'umushikirizamanza wa Repubulika mu Kayanza guhagarika no gufunga umuntu atamutaye w'inyamirama bafise umuhisi Habyarimana Roger umutama w'imyaka mirongo itandatu n'itanu yagandaguriwe mu gasho ka komine Gatara mu ijoro ryo kuri uyu wa gatandatu heze mu gihe yafungwa ngo Nibaruta Roger akaba ariwe yaracunze ibohero. Ntayibajidamajoro Jean Baptiste Banyeza ko we akaba yagirijwe ivyaha harimo icaha co guhagarika kumviriza no gufungisha Havyarimana Roger nawe nyene atabubasha bifitiye. Majidamajoro Ntakimazi Leonidas nawe parike ya Kayanza ikaba yamwagirije muri urwo rubanza rw'ikibiriraho rwo kuri uyu wa kabiri icaha co kugandagura umuntu yabiteguye. Abagirijwe ivyaha baburanye babihakana bose uretse Kaporali Niyibaruta Ejide wenyine yaburanye yemera icaha. amanza wa Repubulika mu Kayanza akaba yasabiye Egide Nibaruta igihano cyo gufungukira ingo c'amezi atatu n'ihadabu ry'ibihumbi bitanu. Nayo Majoro Jean Baptiste ko akaba yamusabiye igihano cyo gufungwa imyaka itatu hamwe n'ihadabu ry'ibihumbi amajyana atatu mu gihe Ajida Majoro Ntakimaziron Dasi we yasabiwe umunyororo wo gufunga ubuzima bwiwe bwose kubera icyaha cyo kwica yabiteguye kuri ibyo hakongera ko ukwakwa uburenganzira bwo kuba umunyagihugu gukora akazi ka leta ndetse no kujya abantu n'abana bari inyuma yo gushyira urubanza mu mwiherero sentare nkuru y'igihugu ya Kayanza ikaba yavuze ko imburano z'umushikirizamanza zishemeye gutyo ibahanisha ibihano basabiwe sentare nkuru ya Kayanza ikaba kandi yongeye ko aba batatu bazoteranira kure indi kababaro y'imiliyoni mirongo ibiri n'imwe z'amarundi zizohabwa umuryango w'umuhisi Habyarimana Roger ngo mu gihe batayatanze bafungwe imyaka mirongo itatu n'itanu bongere bayatange mu Kayanza Patrick Nsengimva ku baradio isanganiro Arakoze Patrick Nsengiyumva mu gisata c'ubudandaji ugushiraho ikigega ntega bizoza c'ibitoro no gucisha ibitoro mu muhora wo mu mazi kiyaga biri mu byo tuma Burundi buhangana nike na ry'igitoro ribandanya kwibonekeza mu matohoza abamenyesha makuru bakoreye mu runani basanze n'urangura ico gitoro agikura kwibahari acinjiriza mu Burundi asa nuko ari umuntu umwe abakoze mu matohoza bagafatira ku mutahe yaronkejwe mu kwezi kwa gatanu no mwaka naho ubushikiranganje ubushikiranganje bujeje ubudandaji buherutse gushiraho ayandi mashirahamwe atanu n'inkuru ya Evariste nziko banyanka umuntu afatiye ku rutonde rw'abinjiza igitoro mu Burundi ndiyoba yihenze kw'iryo soko risa n'iryahawe umudandaza umwe rudende ibiharuro duhabwa n'umwe mu bakora urwo rudandazwa avuga ko amashyirahamwe yinjiza igitoro mu gihugu yahawe na leta mu kwezi kwa gatanu guheze imiliyoni cumi na zitandatu n'ibihumbi ijana na bitanu y'abanyamerika mu yo guhangana n'ubwo bukene bw'igitoro kugira bugabanuke ishyirahamwe Interpetrol niryo ryonyine ryaronkejwe imiliyoni icumi z'amadolari Delta Bupepe Yoke na Prestige nayo agabangana ayasigaye ariko na nubu igitoro kiboneka nabi nabi ku masitasiyo nk'uko byibonekeza kubw'uyu mudandaza w'igitoro urwo rudandazwa rw'igitoro rusa n'urwigaruriwe n'umuntu umwe rutera amakenga abatari bake mu burundi nta kigega ntegabizoza kiharangwa mu batumva igituma atakigega ntegabizoza c'igitoro kibaho mu burundi harimo umwe mu badaharanira ibyicaro vya politike avuga ko mwene ivyo bigega ari byo ibindi bihugu byikora ko iyo habaye ubukene bw'ivyo bitoro avuga ko ivyo bigega bice bifasha ivyo bihugu mu kurindira ko ibitoro biri mu nzira bishika mu burundi icyo kigega cyarategekanijwe mu myaka heze ariko gushika ubu kiri mu nyandiko gusa akaruru ka hafi twaronse mu matohoza yacu nuko mu mafaranga leta yategekanya gukoresha mu mwaka wa 2021 ushirwa kabiri ico kigega cari categekanirijwe imiliyaridi zitatu n'imiliyoni majana umunani muri no mwaka naho ico kigega cyategekanirijwe arenga miliyari ndwi n'imiliyoni majana umunani mu mafaranga y'amarundi mbega gucisha ibitoro umuhora w'ikiyaga Tanganyika woba ari wo muti umuntu afatiye ku ngaruka mbi ziturutse ku ikena ry'igitoro mu Burundi yo kwibaza nimba kugicisha mu mazi y'ikiyaga Tanganyika hari icyo byofasha uwo muntu ntiyoba yihenze kuko ibyigwa byakozwe n'abahinga byerekanye ko uwo muhora wo mu mazi y'ikiyaga Tanganyika hamwe ukoreshejwe byotuma amafaranga yo kwinjiza igitoro mu Burundi agabanuka gushika kuri mirongo ine ku ijana uwo muhora wo mu mazi urazimbutse umuntu awugereranije n'uwo mwibarabara koridoro nord mu gifaransa ubwato butwara ibidandazwa mu kiyaga Tanganyika bushobora gutwara ibidandazwa biri hagati y'amatoni majana n'amatoni igihumbi n'amajana muri ico gihe ubwato bunini bushobora gutwara ibidandazwa vyotwarwa n'amakamyo mirongo itanu ubwato bukorera mu burundi bufise ubushobozi bwo gutwara amatoni ibihumbi icenda n'amajana atanu na mirongo bushobora gupakira Metro cube majana na mirongo itanu z'igitoro ivyo bitoro bikaba bipakirwa n'amakamyo cumi dufatiye kuri utwo twunguko dutangwa n'uwo muhora wo mu mazi uzimbutse kandi unyaruka uburundi bwo wikora ko ku neza y'ababubamwo inyungu z'abafise izo modokari zitwara ibitoro zishobora gukorwa ko ariko guhindura uko igitoro kidushikira mu burundi byokorwa buhoro buhoro isanganiro inama isumba ingimba ku isaha zitandatu n'iminota mirongo itatu n'itatu muri studio za hadiyo isanganiro n'amakuru tuyabandaniriza mu gisata cy'ubworozi aho hari umworozi avuga ko yashoboye gukingira ibitungwa by'iwe ya ndwara yinyong ifata inka impene n'intama we nawe uwo muri zone ya buringa muri komine gihanga intara ya bubanza Prosper Ndangamira asigura ko mu gukingira ibyo bitungwa ushobora gukoresha inshanco zo mu bwoko bubiri yicancwa ibitungwa bifise amezi guhera kuri abiri hamwe n'icancwa ibidafise amezi yabishikirije kuri uyu wa kabiri mu rugendo shure gushikiranganje bujejwe ubworozi bufatikanije n'ubw'intwaro yo hagati mu gihugu aho hanamenyesheje ko izo ncanco gushika ubu atangaruka mbi ziragira ni nkure Audrey Akimana nayikuye South Africa uko nayiguze vaccine imwe imwe nayironse ku madolari atanu yari amadozi ibihumbi bibiri nditeruruko byamfashe indwi imwe ubushikiranganje bujeje ubworozi buri kumwe n'ubw'intwaro yo hagati mu gihugu yaragendeye mu rugendo shure umworozi yitwa Prosper Ndangamira yororera ibitungwa vyiwe muri zone Buringa komine Gihanga intara ya Bubanza uwo mworozi yamenyesheje ko afise inka zirenga amajana atandatu hamwe n'impene n'intama ijana mirongo itandatu asigura ko kuva iyo ndwara yadutse yituye ubushikiranganje bubijejwe abusaba urusha rwo kwironderera urucanco ubu akaba yaracanje ivyo bitungwa vyiwe byose kandi ngo amagara yabyo akaba yifashe neza kuva iki kiza cyatera nituye ubushikiranganji bubijejwe mbasaba uburenganzira bwo kugira ngo ndondere vaccine umuti urama n'incansho ari ngombwa kandi itegerezwa kuboneka mu gihe cya vuba inama shikiranganji yakoranye kuri uyu wa mbere ruheshi yamenyesheje ko uburyo bukenewe kugira urucanco ruboneke ari miliyoni zirenga umunani z'amadolari y'amanyamerika ariko hakaba hagiye kugurwa urucanco rungana n'imiliyaridi zine z'amafaranga y'amarundi Badereye akimana tuve mu gisata cy'ubworozi tuvuge ibijyanye n'uburimyi aho hari imyidogo y'abarimyi bo muri komine rugombo n'izindi komine bavuga ko babuze ifumbire fomi bakabona ko bizobagora kurima muri irici mu gihe basanzwe barima ahavomerwa n'amazi y'imifurege ibiharuro bitangwa ntibahave bayihereza bayihereza abaja kuyidandaza n'inkuru ya Alexi Ndayiragije Ko muri komine Rugombo abaremye bamenyesha ko bari bamaze kuri iyo fumbire fomi mugabo hageze kwiboneka iboneka ntibaronka bo rero ngo ni cyane cyane totahaza bakidoga ko rimwe na rimwe iyo fumbire ngo icitwagwa n'abifise ahandi naho ngo gaca itwagwa n'abadandaza baca bagenda kuyicuruza amafumbire kenshi ntari kuboneka neza hanyuma nko kwifumbire totahaza ntirikiraboneka umuntu aronka kamwe kamwe canke naho kamwe hakabura gaca bituma umwimbu utagenda neza neza nk'uko tubyifuza barimo mu bisanzwe ifumbire tugiye kuganirwa kwitaboneka atigute atigutse nka twebwe abarimyi baraduha ikiringo cyo kwiyandikisha tukiyandikisha tukavuga imipfo dukeneye iyo tuzokoresha tukiyandikisha iyo bishyitse rero ifumbire twuma ngo yaje tugiye kuyitora hari igihe uza ubona kumwe wiyandikishije atari ko uyironse nka twebwe abanyagihugu bato ugasanga siko tuyironse aho bipfira rero ni hehe aho bipfira hari igihe usanga umuntu kanaka mu atunga kanaka ukabona yarasaba nk'itwa mirongo itanu ukabona ipakije imodoka arayitwaye wa munyagihugu mutoya ukora ubushobozi bukeyi yarihije ku mitwe itanu ugasanga arose itatu cyangwa ibiri abarimyi rero basaba ko iyo fumbire yoboneka ikwiye kugira umwimbu wabo ushobore kuboneka na mwarija basanzwe bakunda kurima mu buci ahasanzwe havomerwa n'amazi y'imifurege ababijejwe kuyitanga boza barigerera kuri tere kujya munsi wo gutangwa bakabona utwaye nyinshi cyangwa bakabona utwaye nkeyi bakabona ikibazo aho cyabereye leta twoyisaba ko iyo produce ifumbire katotaza cyane cyane nimba hari amatoni nka mirongo ikarabe ikaduza kuko abahinzi kenshi turakeneye amafumbire ya mu biro bijyaje ibidukikije uburimyi n'ubworozi mu ntara y'ibitoke bamenyesha ko habonetse ifumbire nkeyi nko mu gihe ifumbire totahaza bari basabye amatoni ibihumbi bibiri na mirongo ine n'indwi arenga ngo habonetse amatoni majana atatu na mirongo umunani gusa ifumbire imbura naho ngo hari hitezwe amatoni arenga majana atandatu na mirongo irindwi ubu habonetse amatoni majana ane na mirongo itanu n'atanu iyo fumbire rero ngo ikaba itazokwira abayirondera mbona amatari w'intara y'ibitoke bizoza kareme nawe nyine nyine waratewe impungenge n'iyo fumbi idakwiye ariko rero ngo nibonetse ntihabwe abayikwiye aho rero asaba abakozi bo mu biro bijejwe ibidukikije uburimyi n'ubworozi ko bogira intonde z'abantu bafise ibigobe hamwe n'abafise imirima isanzwe ivomerwa kugira ntihagire abaguma bikika mu kiza bayisaba kugira bace bagenda kwidandaza mu cy'ibitoke Alexis Ndayiragije Radio Isanganiro nayo George Nshuti n'umukama umunyamabanga w'ishyirahamwe rijeje kuvugira abagwayi ah, semabum mpfunyapfunyo ah, asaba leta ah, n'abagira neza kubafata mu mugongo muri imwe nico gikorwa ni nkuru ya Abraham Safari abo bana bavukanye indwara y'ubujana bariko baravurirwa ku bitaro bikuru vya Kirundo baje bava mu ntara zitandukanye z'u Burundi bivugwa ko bitegekanijwe ko hazovugwa abana barenga mirongo itatu gushika ku munsi ugira kabiri icyo gikorwa gitanguye bakaba bamaze kuvura abashika ku icumi umwe mu bakenye z'ubukenyezi bazanye abana kwivuza ndayishimiye Beatrice ava mu ntara ya Makamba muri komine ya Nyanzarake amenyesha ko umwana wiwe yazingamitswe no kutonka neza kuko umunwa wiwe nabo abo bitegekanijwe ko bazovura muri iyi ndwi yose bakaba barenga mirongo itatu amenyesha kandi ko ko bahura n'intambamye zitari nke nk'izo kunguruza ababyeyi n'abana babo kuriha aho barara n'ibindi asaba leta n'abagiraneza ngo babafate mu mugongo muri icyo gikorwa agasaba kandi ko leta yokorohereza mu kuvura bavura abana batarashikana imyaka itanu maze bakavuzwa ku buntu nk'uko bikorwa no ku zindi ndwara mu kirundo Abraham Safari kuri radio Isanganiro buraca bugacana ayandi bucana yandi yo mu gisata kwigisha indimi umwana bohera ku rurimi kavukire bishikirizwa n'umuhinga mu bijanye no kwigisha indimi akaba n'umwigisha wa kaminuza y'u Burundi Pierre Handuwe asigura asegura ku itegeko rishinga kwigisha indimi mu Burundi ryo mu mwaka wa 2019 rivuga ko umwana atangura kwigishwa ikirundi n'igifaransa kuva mu mwaka wa mbere w'ishure nshingiro ni mu gihe indimi zina rizo zigishwa mu Burundi bucana yandi y'indero na Vestine Utoyi mu Burundi kuva mu mashure y'intango harigishwa indimi zine ikirundi igifaransa icyongereza n'igiswahili nayo indimi zikoreshwa mu kwigisha akaba ari ikirundi n'igifaransa gusa Muhinga mu bijyanye no kwigisha indimi akaba n'umwigisha wa kaminuza y'u Burundi abona ko byiza mu kwigisha indimi umwana wohera ku rurimi kavukire kuko bituma yoroherwa gutahura n'izindi ndimi ufatiye ku byigwa n'ingene umwana akura hariho ukuntu bigisha iby'ubumenyi baha abana atanguye kwiga izindi ndimi kuko aba afise ico yitegerereza kugira ngo ashobore kuvuga muri rwa rurimi rushasha rero ahanini abahinga bahanura yuko umwana ku myaka mike ya mbere mu byigwa vya mbere atanguye kwiga yotangura kuvyiga mu rurimi rwiwe yonse ariko rurimi kavukire nkangaho iwacu tuvuga ikirundi umwana bakabanza kumwigisha mu kirundi hanyuma ibindi bikaza kumwigisha mu nyuma buke buke naho ubushakashatsi bwakozwe n'abahinga batandukanye buterekana neza ryari umwana yotangura kwiga indimi zirenga rumwe Pierre Nduwingoma asegura ko mu Burundi ho hari itegeko rijanye no kwigisha indimi ryo mu kwezi kwa gatanu umwaka wa 2019 ryerekana ryari abana batangura kwigishwa indimi agatanga akarorero muri iryo tegeko kagace karyo ka gatandatu kavuga ko umwana yiga ikirundi n'igifaransa mu mwaka wa mbere w'ishure nshingiro aho iwacu turafise itegeko ry'umukuru w'igihugu nimero ijana agakwego ubusa 138 ryasinywe itariki 22 z'ukwezi kwa gatanu mu 2019 ryerekana ingene umwana yo kwigisha indimi n'ingenego zikurikiranya mu kuzigisha iryo tegeko rivuga ururimi rw'igifaransa n'ikirundi ko bagwigisha mwaka wa mbere iyo ikaba ari ingingo igira gatandatu y'iryo tegeko hanyuma mu wa mbere ico gifaransa bakashiga bavuga gusa batandika ingingo y'indwi y'iryo tegeko ivuga ko icongereza cigishwa mu mwaka wa gatatu bakaciga naho nyene bavuga batandika hanyuma igiswahili naco kikaza kwigishwa mu mwaka wa gatanu naho nyene bakacigisha babigisha kuvuga batari ababigisha kwandika iyo nayo ikaba ari ingingo y'umunani y'iryo tegeko muri bucana yandi zokurikira tuzobabwira akamaro n'ingaruka byo kwigisha abana indimi nyinshi vuga undemeshe imvugo z'agateterezo n'igihe amakosa y'umuntu cyangwa umugwi w'abantu kanaka ivugiwe hejuru agateka kiwe cyangwa kabo katubahirijwe ashehaniyo nizigiye umuhinga mu by'uburongozi asigura ko nubwo hoba habaye ikosa ubwo buryo bwo bwo guhana atari bwiza umuntu ngo yohanwa bitavugiwe ku mugaragaro cyangwa naho bishyizwe ahabona gakogwa mu buryo bukingira agateka ku muntu canke abantu bucana ayandi naho neramuco imvugo z'agateterezo ngo ni imvugo zirangwa no kwerekana amakosa cyangwa ingeso mbi z'umuntu cyangwa iz'abantu zishobora kuba zo cyangwa n'izibe bikavugirwa ku mugaragaro ashanu yo ntizigiye umuhinga mu bijyanye n'uburongozi bwiza hasigura ko ibyo bifite ingaruka nk'izifatiye ku ibahiriza ry'agatekazi na muntu hari igihe usanga muri abo bantu bari barabyumviriza harimo abantu arongoye harimo abantu akurira harimo abantu bamwubaha ugasanga uciye wonona cyane uwo muco wo kubaha abadukurira urumva muri abo bantu w'abantu haba hari abamukunda abo nabo baca bamaramarana nawe barumva yuko agateka k'uwo muntu wabo gahonyanzwe hanyuma hakaba n'abandi baba basanzwe bamwanga abo nabo baba baronse aho bafatira kugira ngo noneho bamuvuge nabi bavuga bati mwumvise ko n'abandi ariko bamuzi bishobora kugira ingaruka zo guhungabanya ikibano ah, bigaca byagura ikinogo kiri hagati y'abamukunda n'abamwanka iyo umuntu yikekwa ko cyangwa byagaragaye ko afise amakosa ngo hariho uburyo bwatekanijwe bwo kumuhana murabona iyo hariho umuntu yakoze ikosa mu by'akazi baramwandikira bakamubwira bati hariho ibintu twabonye bitameze neza gira icyo bivuzeko ibyo biba hagati y'umukozi n'uwumukoresha nta abandi bantu babimenya nawe agafata ingingo yisunze ibyo amategeko agenga ako kazi avuga, basanze hashobora gufatwa ibihano bijyanye n'akazi nyine bigaherera ngaho nyine, basanze bija mu butungane bikaja mu butungane, ariko bigakorwa mu rupfasoni hatabayeho kwagirizanya ku maradiyo canke mu makoraniro y'abantu Buri gihe bibaye ngombwa ko bivugwa ku mugaragaro nabyo nyine burafise uko byokorwa icyo ndi ndavuga ni uko kuvuga ukuri ku byabaye bikwiye gukogwa mu buryo bukingira agateka k'uwo muntu uriko uravuga urashobora kuvuga uti uyu muntu biraboneka ko atakoze ibikorwa nk'uko yategerezwa hariho ibintu yakoze nabi ukagarukiriza ngaho mugabo uciye ubwira ko ukavuga uti uyu muntu twasanze ari umuntu w'ibisambo twasanze ari umuntu adashoboka twasanze ari umuntu atagira indero ibintu nka bene ivyo ukabivuga abantu bose bumva aho niho ubukoze nabi kuko mu bimugize uwo muntu ntaba agizwe n'iryo kosa yakoze gusa haba hariho n'ibyiza byinshi abantu bamuziko umuhinga mu bijyanye n'uburongozi bwiza ashaka niyo nizigiye ashimikira kukubahiriza hagati y'akazina muntu n'igihe umuntu aba afise ikosa yagirizwa